Lambe sampai linu. eh, ala Nggih sing jarang kenal kali kula monggo dikenalaken. Sing pun kenal kali kula monggo diraketaken. Napa bani? Wong kenalan masih mboten ro rupane krungu suarane lak padha mawon, Dulur. Jeneng kula Bogel. alias Raden ngabai sastra minologi bo kapindanu Sugriwa mati dikumpo Raden tak tukang tembel aku iki Omah kula ngene pandaan bojo kula wedok wedok mulai cilik jarine sing ngrungokno kabeh wong lanang bojone ya wedok gak mesti pas semana tau tahu rabi lanang ya wan <laughs> Lah omah kula pinggir rembong. Pokoke nek enten omah gedhong ngarep enten cagak gendera lho niku kecamatan. <laughs> omah kula kulone. Nek enten omah gedhong genthenge karang pilang. Lah sebelah kanan enten garasine Honda Civic lho niku omah Cina. <laughs> omah kula mburine. <laughs> nek enten omah cagak papat, gedheke papat, genthenge papat. Lho niku omah kula. Lamburine omah kula enten setum tirose, tapi senes setum. Wite kates entek godhonge mantun dikolop. Bendina mangan kulo botong kates. Iya nek kartolo enak, kulupe kentang, wortel, seledri, paling elek kartolo godhong pring. <laughs> tapi enak lo masih godhong pring lo. Pokoke dirajak lembut ngono, wis gak krasa. <laughs> Saya jelek baseman. Nek baseman kene takoni, kulup gak tau pancene, sayur sayur gak tau. umume basman caking umume caking basman aku mrono kadang kaya iwak empal kadang kaya dendeng ragi kaya winganane aku diampirno ambek makah iku bojone sing nom <laughs> bojone sing nom ampirno aku <laughs> eh gal mapiro iya mak waduh aku dikai mangan beneran weteng luwe dikai mangan waduh eh mbok tak kei rasane mesti lawe dendeng ragi kaget aku Dek wiring, petok munjung, tak delok, tak sangkano oh, dedeng ragi, tibane debok bosok. <laughs> eh. Ah. Sopre, lo. Kapantun. Iki kaya bonggel. Bonggel. Kok Eh. Sapa? Bonggol. Tuh. Eh, brogol. Bogel. <laughs> Bogel. Cuwe tak kepethuk. nang ngendi iya wong tak petuki ngilang-ilangi ngailingi kon niku nyelang celanaku gak kon olehno kapan niku Oh mek pisan ae. Panjen gak tau kepethuk. Oh, <laughs> oh kon niku. Iya. Kon niku gak tau kepethuk aku sih. Iya. Lah kon gak tau nang omahku ku apa? Lah apa sih gak nang gonmu kon romahmu iki lho. Lho, lah yo mrene cero. Ah moh. Kon romahku sih. Nang ndi sih? Kon lak rupa patung sapi. Lah iya iku. Ya iku tubruken. <laughs> Aduh, ngawur aja. Kan rabi ya? Wes. Oh, rabi. Heeh. Mm -mm. ya wong? Gak pedet. ya wong gel, kok gone pada umumnya wong ya rabi wong. Oh, ana kalane kok ana wong sing rabi sik arek kaya. Lho, iku ngomong putu warane. Oh, kok baru ngomong ya? Iya, di bawah umur termasuk arek. Oh, iya. Di atas 17 termasuk wong. Iya. Iya, wong bojo gue. Wong biasa ya. Iya, kadang-kadang oh. ya wong gendeng. <laughs> ya wong biasa. Oh. Lah iya wong biasa ri. Iya iya iya. Mm -mm. Terus bojomu ku nyambut gawe apa? Nyambut gawe ne. Sakanane ya. Iya wis rok-rok asem kadang wong swasta ya. Iya asem oh. yo jago dirok ya kan. Kau <laughs> niku ya sakanane. Iya, si anak ora bela suwe ta. Oh wis suwe. Wis pirang taun? Wis petang taun. Hmm, petang taun. Iya, anakku loro. Loro? Iya. Oh, lanang wedok? Eh? Lanang wedok? Kok iso lanang wedo ya? Yo lah iya kok wedok-wedok tok, lanang-lanang tok. Yo lanang wedo. lanang wedo. Iya, cuma warnane loro. Lho kok warnane loro ya, Sri? Siji Madura, siji Manjar. Kowe <laughs> kan gendeng apa kok rabi wong bajar Lho, aku ra Oh, rabi loro. Bojomu loro ta? Iya. <laughs> Lah kon bojo sitok anakmu pernah loro. <laughs> bojo loro. Bojo loro, situ wong banjar. Heeh. Iya, iya. Situ Madura, situ Manjar. Oh. Kita Madura sudah banjar. Wah, aku rapi Madura mbok tuwa iki. Iya. Pinter dagangan iki. Oh, pinter dagang. Iya, oh. pinter oh. dodolan. Dodol apa? Ay? Ya celanaku, ya klambiku. <laughs> Iku gak dodolan ya krombeng. Ya dodol juwet ya jeruk macam-macam dagangane. Iya. Lagi Banjar iki. Banjar iki wong pengalaman. Oh, pengalaman. Iya. Apa pengalamane? Pengalaman SD. Rih, <laughs> kok yen wong SD pengalaman kok niku. Ya pengalaman niku ya termasuk roh-roh buruk ta. Oh, roh-roh buruk. Iya ya kertas kelaras. larahan oh, niku. Goblok niku. Rabi lur iku repot. Oh, kok saiki nek wong lanang kurang adil. Iya, iya. Iku termasuk awak dhewe iki. Eh, kok sawangane kurang cinta mbek wong wedok. Heeh. Hmm, hmm. Rabi lur aku saiki. Kok beno omah kok dadi situ? Iya, ya oh. berdekatan. Oh, berdekatan. Tenaga gatu iki dadi kado-ado. Oh, dadi kok gak omah. Heeh, sing situ kulon kali, sing situ wetan kali. Oh, api nyabrang. Iya, karena wote. <laughs> Pengetan gati. Bulan gati. Nek ditimbang. Padha bobote. Loh, bobot karo. Karo. Ku meteng bareng. Iya. Oh, meteng pira bojo mlek iki? Itu. Kek Batuk telu geger papat. Kok kon niku pitu ketungane. Oh, maksudku ku meteng pirang wulan ngono lho. Pitung wulan. Oh, pitu mlaku. Mlaku. Oh, lek ngono wolu merangkang ya. Iya, terus songo mencolot. Rasamu kodok ta kon niku. Au. Pitu mlaku wolu terus sanga lain iya waduh sing cilik iku iya bakal pinter iya iya iya gak tak sekolahno lho <laughs> oh, wong pinter gak di sekolahno ki kon iku maksudmu ya apa lho wong pinter kudu di sekolahno lho lah nek sekolah pinter ngalahno bapak ini lah oh goblok aku nek melawak enak aku lak kalah <laughs> iya ri oh kon iku maksudku pinter iku ya di pelajari oh. pengetahuan ini tambah sekolah besok, berguna bagi nusa dan bangsa iya nek nyambut gawe nenek kena dengan ngeri wong tua lah oh tadi wong tua gak mangan mangan nek gandol anak ngono ta Wah, iki yo gak ngono ri. Pada umumnya iku ngono lho. Jagane nek wong tuwa pensiun. Lah, iya nek dinas. Soale kon dilung tak remek ari kan. Kayak kon iki lah gak dinas ta. Enggak dinas. Tapi kon oleh pensiun. Iya. Pensiunmu nek wis mati, Kel. Lho iya. Ya padha mek kondi. Kok tangga iku boleh le berat terus dhuwit bareng. <laughs> Padha mek konek ngono Iya kan jare kepaten. Iya, Pingi. Wis purane gak rono ya. Kon niku menene nek kepaten maneh tak rono. <laughs> Kon niku kok ngalap ponco kepaten jare. Lho, kok kon niku elek atimu kon niku. Kanggo memperat duluran kan kudu Iya, iya. Supaya kek raket, kek gak kepaten obor. Lah di kepaten obor? Alung kenci. Oh, kon niku. Lah oleh lentrik iki jan. Ngene lho, Ri. Panik-panik tak golei pirang-pirang dino suwe kak petu aku kangen kon Wah, nek wis kepethuk nang rabi ta Pati kangen bareng padha istri-istirane. Rasamu kon gendak aku. Ah. Niki sedikit banyak aku maru. <laughs> ayo maruti tekan dikon karo. Ayo. Kon tahu. Lho. <laughs> Eh. Lah, piye nek kon tahu? Anu, iya pen. Mendi pun raolan kon. <laughs> <laughs> Oh, kono aja ngono lho kono. Ya enggak guyon-guyon. Guyon kono oh, niku. Wong kene enggak guyon dari itu. Aku buka sing barang wis pendem. Ya, hmm, kayak mati barang. <laughs> Lah bukaan apa? Maksudku aja buka asu turu. Walah <laughs> apa? Wong aku nggugah aku gak kober. Kok nggugah asu barang kono. Anakmu aja kon buka. Moro keplekno ngono lho. Waduh ya oh, pancen wong anak akeh gak nyambut gawe pancen wong tua berat pancen. Lah, tapi anakku saiki sembarang toko pendidikan. Iya. Ya nek bapak niku ngerti. Iya. Gelem sekolah no anak, anak besok nasib ya enak. Iya. Kenyataannya anakku iki sing Madura iki. Ya, Bang. Eh. Waduh, sing jenenge Soleman iki. Hmm. Pinter iki iso nyemir sepatu bareng. <laughs> Oh, ngono pinter. Ngono pengalaman. Kok nyemir sepatu? Loh. pengalaman termasuk lah garu isin ta iya lan arep garu isin iku calone pinter kon kudu ngerti hmm. apa sebabnya anakmu garu isin iya apa sebab iku ndelok dukur-dukurane oh biyen aku tau manal rijo ya <laughs> kon niku kok dukur-dukur barang anakmu ya apa coba ambek anakku perbandingane apa lho ado Ada. Iya wong kon pandakan aku Kubang. <laughs> Lho, maksudku gak ngono. Masih rupane siji. Wah, siji. Delok anakku, wedok Wah Wayu ya. Iya, siji ambek anakmu. Fisike le jeplak ya. <laughs> Ri, kon nanti <laughs> buka rahasia. Masih anakku siji le jeplak. Apa sih? Pokoke karo wong lah wis ya. Paling sing rumah kanca dhewe sih. Iya, iya, iya. Iku rahasia. Iya, rahasia. Wis anakmu nek dikeki wong dhuwit ngono ya apa nek mari dikeki? Eh? Nek mari dikeki wong dhuwit ya apa? Lho ya mestine atur suwun. Ah, pendidik kamu kurang. Lah lek anakmu? Nah aku, anakku teko. Nek jange dikeki wong. Heeh. Hmm. Dira yo dhuwit. Yo cari delok niru bapakne. Kenapa? Iya, cari bapakne biyen maling. Ngono. <laughs> Iya tapi aku maling ga ijen. Ambek sapa? Ambek kon. Lho, <laughs> aku masih ambek lek paman pamanmu ayo. Waduh. Pamanmu sapa jenenge iki? Masih ngono pamanmu kan gendak bebekku. <laughs> oh, niku. Lah apa? Wong eh, bebekmu kendere. Eh, kanca dhewe. Enggak. Sapa kok? Wah. Lho. Lho, wis ngelomot. Mulai. Kakak wis ngelombrok. Waduh, lho Ger. Iya. Lho, aku wingi teko ngene. Sari, Liwat kampungmu, gangmu. Iya, iya, iya. Petuk marang tuamu. Iya, tapi lagake apa? Eh, eh lagake kaya cerita saripan. Eh. Untuk marang dokar. dokter. Kan masih petuk perut aku menengoke. Lho gak ngono. Ayo iki kon ngomong petuk saripan. Dokar rokok kelobon baru kepetuk aku. Lho. Dik pas semaner. Kang pan enten dah. Sadu gokil. Ya ta dewe iku. Sampeyan dari iku. Ngojo hmm. ngilokno pribadi ambek oh, kanca kabeh. Iya iya. Aku ya roh kon. Iya, Pak. Soale aku dikandani bapak. Iya iya. Aku mung petuk Pak Basem manak. Iya iya iya. <laughs> Malah numpak bis cipto. Iya iya. Bang. <laughs> Eh, lagi delane penek kok wis maju. Iya, Pak. Giyan Biyen dinome wong go anteng. Iya, saiki. Saiki tuwe-tuwe kupinge koyo ditendik. Lah, <laughs> cek ya wong. Ya Allah, kok kebahet iki? Enggak sih. Kupinge melengku kok gak koyo kupinge terwelun kenceng ngono. Ora kupinge kok ditendhik kok niku. Ya Pak ke? Eh, bari kapiah. Bojomu, bojomu katia. Kono lah tatu. Aku ngerti kabar bojomu katia ya, Ya ana omah bae niku. Oh iya. Mulai bakat kon nek mule mesti bojo mantek ae. Yo, apa lambu. Ayo ayo ayo ayo. Tuh. Kon nek mule teko tangga ape bojomu mesti antek ae. Kenapa ya? Kadu marujak. Bak kon kon iku iso nek buka padine kanca kon iki macake kok lain. Apa? biasane gawe kopi saiki udeng-udengan gawe sarung pendek menika dadi apa <laughs> wis karengan iya iya dadi wong gendeng ta Oh, <laughs> kok gak kenal aku pendekar. Oh, pendekar. Oh, pendekar. Oh, pendekar. pendekar. Opo? Bapakne ndek ketrak cikar. Oh, ngawur ae. Pendekar iku wong ndek wetenge mekar. Oh, jago silet. <laughs> jago silat. Oh, jago silat. Jago silat. Oh, iya. Kan lu buka aku. Hmm. Lor. Oh. Apa ini? Apa ini? Cimai. Oh. Cimai ya? Iya. Ini mana? Ini. Ah. Apa Cianjur. Oh, Cianjur. Ah, ini mana? Wah. Cikini. Oh, ini mana-mana? Lah, ini. Oh, Apa ini? Apa? Ciliwung. Ah. Iku jalan-jalanan iki ini cilik wong. Oh, nek ngene iki kipres. Oh, kipres. Ah. Terus mana mana mana. Ah, ah iki. Opo opo opo. Cisanten iki. Ah. Eh, Pak. Kok kok moro-moro kipres kok gak kate cisalan ya? Ngawur ae. <laughs> Wah, kudu karo paitan iki kudu. Eh, penak biyen niku apa? Latihan nang ndi? Hah? Belajar aku Jawa Barat kono. Oh, Jawa Barat. Iya. Dadi latih aku mateng. Aku guru iki. Nang Bandung oh. Iya, guru ayo. Guru apa? Lho, ya guru silat. Silat ya. Iya, guru mulang nek ngono. Iya, mulang. Mulang apa? Penatara. Ora ah. pernah tahu dites? Hah? Dites. Dites sama nih? Tahu dites. Lu tau? Anu dites sama setrum. Wis, ngawur ae. Kaya kaya kaya lah aku. enggak dilatih lo dilatih. Sebab ngene, sing daran silat termasuk olahraga. Oh, olahraga. Enggak iya. kesombongan. Pembela diri. Kanggo telek mungsung enggak. Iya, pengertian kalau ditonjol-tonjol. Enggak oleh. Enggak pernah wingi lo banting kebo. Oh, kok kebacet riri. Oh, Kok kali lu? kok bakir lu kan Bacet lu. Lah aku banting kebo lo kekuatanku ya apa sih? Aku ngawur iki. Lho pe. Wong gak kena semono. Iya, Di penuh pinter bela diri, pinter selek, silat. Lho. kok pinter selek iku apa? Aku pinter selek. Apa? <laughs> Pinter silat. Loh pe penuh dia kekuatan batin coba lho. Lho, batin penuh iku lak Iya, ya. termasuk wong silat iku ngetono iya. tenaga dalam. Oh iya nyene. <laughs> Lah tenaga dalam penuh sing wutus sing endi? <laughs> Kok ya pesi kekuatan, kebakinan oh. oh. iku. kuat lho. Lho, sing kuat. Yo, gak kuat lah, rapo ora bilurus. Oh, <laughs> iya. Kon kok ero sik basmat bojone loro. Lho, la iku kok. Wis gak perlu diomong lah yo. Omongen omong sik blentre. Omongen, aku mule gegeranmu lagi. Omongen wis omongen. Ayo ngomong ya, katia ngomong ya. Ngomong. Oh. Bapak, sik cituk makne bi jeneng. Mbok lah, mempegai bokel katai. Oh, ah, ini ya. Dari pan tadi. Eh, eh apa? <laughs> Eh, mertua tadi pan. Sabas, aku ya kepingin aku coba. Iya, iya. belajar ono silat apa? Oh ngono ta? Iya. Aku ya, Pak. Temen ya, perlu kangge bela diri. Awak aku kanggo iki lho, kanggo ngadepi wong dadal caos. Ra opo. Iku utang ah, iki mendeli ya. Salah aku dhewe. Iki ngono bondo. Ngene ya. Apa? nek kon bakal silet eh silet silat aku gelem tapi ojo belajar core eh, belajaran yo kudu le iya oh. oh anu bayar PT ta bayar PT kalau tangane di ketek-ketek oh cantengan pis oh. ono syarat rek oh, oh syarat iya apa anu kok kon lulus bagus wisan latihan opo ndan oh lah opo nek belajar syarat lho ngene latihan gak belajar aja nanti mau kantor polisi <laughs> Lagi latihan tahu lo marah ni gebol no ya. Lo, lo kula aman kan? Lo nonton. Iya, tapi di dalam sana orang gegres, <laughs> orang geger. Oh iya, ya satu ya. Eh, sana ni aku ambek kau ni maling. Iya. Oh. Latihan no makuai. Eh, no kebun kebun ni apa? Kebunku. Eh, sing mari panenan jagung kan mari dibabati jagung. Oh, nggak roto boleh ni. Wah, buru. Aduh, nak kebun bibit lah. Nah, eh. Nah, latihan supaya gak rubung. Heeh. Ah, ah. Rubung lek isin. Iya, iya. Nah, latihan gene jero kali apa jero kali? Eh, jero kali. Kok kono wis ana bulus ta. Lah bekut bekut bekut bekut ngawur ae. Dari cek gak rubung. Tapi nek jero kali ya menggo keranjang rek. Lah perlu nih ngiras-ngiras sampe golek wedi. <laughs> Kono ku lao oh, pekeduk wedi ku. Ngolah piye jero kali. Wis saiki aku nari ae. Latihan gedung turu pun balung bendo. Loh saiki di tengah-tengah. Lah gedung turu balung bendo. Mm. Saiki di tengah-tengah. Iya, apa ya apa. Ngono balung bendo sing lor ya muring-muring. Iya. No, lor sing kidul muring-muring. Oh, oh. Ayo nak terminal Jayabaya. Oh iya. Ya terminal Jayabaya. Boyo. <laughs> kok dipedot-pedot iki. Yo, lah iya pemina joyo, joyo. Ngono. Lho enggak, lho kono kenake wong awak dhewe iki main nek ana sing mengamati. Nah, kan semangat. Oh iya iya iya iya. Dadi awak iki iso bergairah. Iya. Tapi ati-ati lho ya. Boleh kantor satpam. Burine iku nelakan kono. Lho iku ono kleki. Kleki. Oh, itu anjing ya. Oh, kelacak karo. Iya. Hmm. Kayane arek aja kudu rek omah kowe omah kowe. Duwe piro sih wong pangkal piro? Nek aja wong pangkal cuma ya opo. apa. Bapakku mlebokno anakku nduk TK nek 40. Nek TK wong iki silat kok TK. Wah, suka iki darah kon ngomong kan iku. Pokoke ya awakmu kudu dipengertian. pengertian. Nah. Hmm. Pokok sak ya. Iya. Lan meneh kudu di perasaan itu beras kopi kentang no gula godokan kentang sapiring be lu kan gua aku guru nih lu oh iya iya iya pokoknya kon petang lulus iso engko. Dicicil oleh. Ya wong pang pertama bingung ngono lho. Gowo beras, gowo kopi. Tapi kene wis kelop. petang puluh terus penuh tak gowo mule. Wis, wis, tak gowo gowo mule. Ya gurune nopo ngono pancen lho pengalamane kon gowo kok. Ya wara-wara ta. Oh, bodoh. Lah lek gowo beras, gowo kopi. karanu ya anak bojomu yo, tak ingonane mari. kok <laughs> terus saiki kostume kostume ha silat kan ono iya iki iso diatur kostume ta oh iya iya iya iya nek sementara iki biasa lho kostume ku setuku sapa ya kon dhewe lah teko aku oh gak teko penon lah bojomu lek jahit katia <laughs> kon bola balik katia katia lah iya jahit iku kon jahit lah wis seru jenenge iku ya wis lah iya cek genah ngono lho arek waran jaya cek ngono lho <laughs> sing dengan niku. Iya, Pak, iya, Pak. Gawe pakaian sing rada tebel ae. Perlu nih. Aku lak duwe kasur usuran anu. Eh, bojo gak kena cekel buntute. Lah kare beke budel bojoku Jare wong-wong iki jenenge wong bojo-bojoan iku lak ya kepengin gotong royong wong rumah tangga. Tapi sing diarani gotong royong sing endi yo gak saling membantu. Masih wong wedok repot mumet ya ...di jarno dewi... Esuk-esuk usume wong budal nyambut gawe, wong prei dhek tak kon rewangi apa ta apa sing enteng. Dadak playon ndok embong etan. Gae celana pendek, C arek cilik-cilik moro nggawa tampar. Lapor rek. Pedate wak gondo ucul. ngene iku aku nek nek didelok wong aku kok ya melok isis e <laughs> ngene nek ana wong e gak wani gawe aku iso gak kuyu ning wong Benwan pangga Duh, kurung suara gak rupane Benwan <laughs> pangga Waduh. Cek kesuruh kesurupan iki. Perasaane mak lampir, Bek. <laughs> Pun dilawange. Mboten dikunci kok. Lah pun dilawange. Lho, mboten ten lawange. Lho, blang <laughs> oh, blang. Oh. oh lawang kok ditutup mawon. Kan buka apa lawang? Mboten dikunci. Lah kene buka. Sangur iso opo sih kok mempeng ae sore. Yuk. Napa, Dek? Eh, buka apa, Dek? Aduh, iku mlandange rek. Nggih, mlandang tegal. Kene waktu kok manuk ae. Buka ae enak ya. Dibuka. Tek. Lah. Wah, dhewe. Dungare sampean mikate kaya. Heh. Kok dungare biasa? Apa asine? Gak kaya adate saiki kok malah malah kaya bulat. Kedayuan, kedayuan bolone cak rukun. Jange lungo. Aku ta. Iya. Ya biasa ae ngene, kaya apa wong ijen. Duh, tiga. Tiga. Lah kacang ini. Wah, aku ditinggal kok. Hah? Ditinggal? <laughs> ditinggal. Ditinggal. <laughs> Mangkane. Kayak sik koyo mbulah. <laughs> Arek ngono ya tebakan ju. Cici gawe loro gawe. Lah yo njogo kebersihane awak ya lapo sih. Mosok ate nduk Omar wek-wek lewet di. Yang ngono meneh anu pacar iki ya tak ganti. Pacar iki pakane jaran ae. Yo pakane wong yo kata ganti cheweke klambine wis teko aku kabeh. Ana rezeki ta? Heh? Ana rezeki. Kok yo wis tah yo apa ngono lho yo. Wis padha ngertine ngono. <laughs> Cewekku diganti klambine diganti. Iya. Malah yo matur nuwun. Iya, terima ya. <laughs> Tapi ya duwe ana yo. Eh? <laughs> Lho ya apa sih wong tawa-tawa dhewe. Kak, mbok tak kei yo wis kanggo peno sak sana sandale kok wis. Iya, wes aku dikek ya matur suwon, mau gak tau kepedok ya. Iya. Sik nemu rezeki ta apa? Lah emang kan tapi yang ngipi-ngipi gak enak mas bengi iku ya. Lah ya aku yang ngipi ya, Wan. Ngipi apa sih? Ngipi oleh rejeki Oh. Ya kurang tak ngomong kuwi iki yu. Wah, kena iku wong ngipi kok ngubrek ngono. Lah ya nek panjene Iya, ya krungu nek pernah ijen iki apa? Lah aku nyene gak kondo kondo. Gak kondo kondo. Yo aku kondo lak isin aku. Loh, digaroyokan yo adik kondo. <laughs> Ditinggal tuh pendam nih. Ditinggal? Iya wes saya ngomong kok wes kak wes suwe. Kok, omah gue tanah aku sing sing rong kapri gue tak jol. Eh? Tanah aku sing rong kapri pulau nih omah gue tak jol. Ya saya mau bangun. Eh? Saya bangun pak. Alah, foto gede nih masuk kamar di sini juga. Saya di jol itu nggak perlu wes saya opol ayo eman sih. Omah gila jangan tak ah beton tau. Wis, golek nongko. Bu, beton nongko. Beton apa sih? Omah gila istilah jangan tak rubuh Terus? lapangan badminton. <laughs> Wah, ya tak bangun yuk. Wah, bangun. Iya, lah perasaan pernah apa nih, Omah pernah tak bangun. Apik hanya pribadi sampean dek. Eh? Api mau untuk bolo Gak apa kok iseng bangun omah lo? Iya apik toh eh. Mau so ngaruh mau so aja yuk. Apa sih? Lah ya pernah lah ditinggal. Ditinggal? Lah iya. Iya. Nah, salah ya apa siapa ditinggal? Salah ya apa? Kesuwen. Eh? Kesuwen. Lo kesuwen. Kesuwen jangan jangan ikut Jual jantan ditinggal? Iya. Loh ditinggal itu ditinggal nanti sih? Ditinggal lungo. Hah? Lungo. Ditinggal lungo? Iya katanya bawa itu loh. Sekarang ditinggal di pegat no yuk. Ah. Ditinggal lungo tak? Iya. Usah aku tak jaluk mana? Lungo. Wah oh, durung tak kek no tak jaruk mana Wong uber ae, aja kesusu ta mangane rungokno iki tinggal mandi. Iya, aku yo kesu emosi eh, iki yo. Dek ketok wong wedok prene rada ayu ngono lak irungku mekrok aku. Mangane kok sobo pinggir kali ae. Iya ndalek yuyu. Wah, kolong pinggir kali. Kaya be ngilekno banyu ta. Caca kan omah. Kan no. Hmm, nang ndi ae? Yo mbok iku mangane sok pamit ta iki nek metu-metu tau pamit wong wedok. Ba tau pamit wong manuk berkuwok iki. Eh, eh, lo, eh, lo, lo. Wah, saya lanang. Yuk, ini saya ulo. Kon lapo ngomong anu gini? Lapo kon jeluk iyo? Lho lak lah pernah iya lak bener ta. Oh iya. <laughs> Iya. Ono jek mriki karangan. <laughs> Wong aku iki metenteng. Nyelo masih tak gomongan. Lho. Oh iya ono kaya omongan. Enggak ono perlu kon mangan ndek tak tututi. Loh, aku ya mrene iki mas. Ya apa? Pencite kok pencite sapa kok rok mas. Wah, apa pencekon kururu ya jeneng kono wong gak wong ro mali ro pegokon. Terima aku lho. Lah wong pencit luru ae kok. Masih loro-loro ngarep tamburi. Rong keranjang iki loro kon niku. Wong loro tapi rong keranjang, senene wonge. Oh, Senek eh senene wonge. Ojo ngomong senene dukani ngono lho. <laughs> Cek maju cici lho kon niku. Didukane karo dicaci maki api. Ha ya kon niku sira cok maju. Njal wis pokoke iku kok gampang durus ya. Ayo karo ndek yuk iki. Wong <laughs> ndek yuk. Yo ya gak apa-apa ngomongan yuk. Ayo cacakan ndek yuk. Lunga. Lunga ditinggal. Ah, <laughs> Wah, kono sopo. Kan kating biji atus. Kan krungu. Aku krungu kok iki mah ditinggal dhisik jare pasik iki sing anak ngono Iya, jang ijak lunga. Krungu ditinggal lurunge mekar-mekar kaya. Lah iya aku dhisik ere ne. Lah barang kategori ne. Jang tak Jang yo tanah rong kaping jang tak jer. Tanah sopo? Tanah mu. Alammu. <laughs> <laughs> Dewa tak tawa-tawa no tadi pagi. <laughs> Sama lah ditinggal uang lana yang buat kain buat pawon yo. Yo bom tau pere, mau sejam pancet. diapa? Wong pawong mbok ana kemelune dhewe. Mosok kanu beluk blas kan. <laughs> Ya kadang-kadang ana yang kayak diang. Diang ana daya ngene, daya iki gak patek ati. Heh, pediang. Lah eh? gaya apa orang kelumbruk ngono. Oh pediang kan yang gotok-gotok wetang ngono yuk. Kalau wong lori iki daya gak patek ati. Oh, iya. Tuna-tuna tuna-tuna no tikus ngene gelem kok. Pete arep pete. Heh, pete. Pete oren, pete Jawa ku sing gak enak pete apa sih? Heh. Enak. sing pitik wale, sing gak ana sikile. <laughs> Kok iso pitik opo? Pitik sembarang ta? Pitik sembarang ya. Pitik. Iya pitik gak ana pitik opo? Ya pitik gosong. arep ah. Masih gosong ya arep ah. <laughs> Nek ketok pitik ngene wah. Lari dadi bojone Basman lu ngomong wae pecotot barang. Ajek Pak. Iya lah kok ajek Pak itu Pitik gosong di Sugono Dayo. Lapangan dhewe opo? saja iso nungko telu lho net <laughs> Yo re yo kentenan ah. Waduh, iku betul saja yo. Iya api ya. Mencolot. Mencolot yo, mencolot. Lah ya waktu mencolot iku latihan apa iku? Berarti ke masuk arah sih lah. Oh graji tiba. Oh mencolot graji kok yo mencolot. Bapak-bapak ku ngadakan poli. Olahraga karo mel waduh bareng metu disorak wong. Masa aku nyemes eh. kejungkel. Kejungkel. Iya. Oh kapok. Melok eh, ora pembarengan. Wong ngono melok playon-playon, ana dijungkel kabatane irung ae. Lah <laughs> ngono ngawur. Lah yo bojone wong diaman-aman kok iso dirung-irung. Bojone gak seneng ae bojone. Lah kok tapi gak seneng kok sampai 10 tahun sih. Iki lah harus kepaksaan sih iki. Kok yo sing penting rumah tangga gak usah geger. Masih dipengaruhi kanca gak usah katik. Oh kok. Iya, iya. Apa? <laughs> Pitik pitik, pitik yo. Pitik yo. Loh, oret. Lu alang, pitik pitik anggrem. Lah langsung lewat kalau di kabluk eh. Masih di kabluk. Masih di kabluk lah kok mencolot, mencolok. Loh, aku pendekar. Eh, tadi pendekar kan ada peti yo melok anu prosilat. Loh, iya lah perlu takat kepek dah. Waduh. Kipas. Kok ora apa dikipas, delok irup noise wedi. Pendekar iku umum kan, ngetek pisan watu ping telu pisan ngono. Sirat ning tempat Australia lho. Lho. iku? Lho, ngelatih kok ngono. Oh, ngelatih apa? Yo <laughs> kilat. Sampai tutup Australia. Mungkin nanti kok, apa sih? Alah, wong sih wong yang merungkar no kerdu kok. Loh iku, anu wong Australia merene, tepai e merene. Iya, iya, iya. Iya, apa mau kembang lo silat kok. Rene. Apa, sih? Rene nage. Ngono. Oh, dia utang. Loh, nage dengkulmu ngono. <laughs> Nage, nage. Tapi utang gak tau ya? Gak tau. Gak tau utang, gak tau. Nyeleh. Nyele terus gak tau balekno. Oh, kono ngawur ae kono kula. Wingi krungu ono kula nang omah jare mati. Iya nglatih ruame kabeh wong delok ran. Wong serudup lho. Mati apa? Sapi, sapi, sapi. Mati oh, sapi. Pencak pencak. Pencak iya nyene. Lho. Ya Allah. Ya bukane ya apa sih bukan bening. Lho, bukane ngene biasa lho. Lho, hmm. lho, lho biasa. Oi. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Oh! Sing pertama api sikil dijenjungi hari kene. Lho, kaya kaya kuntul kudanan. Heeh, ngawur ae kon kula. Sampeyan latihan jogsak paran-paran. Lho, Iya. Rono apa? Lho iya, Rono ta Rono. ngomong apa Rono iku? Hah? Eh, ayo njaluk iki. Hah? Timbang awak dhewe ado golek pelatih iki mari. Eh, iya, Mas. Apa? Ya di Penolek ditekakne iku panganane gak angel ta. Iya. Biasa, biasa. Kok pe daluane ana dhewe. Biasa. Kok yo dokter ndok. Enggak. Garingan. Garingan. Enggak. Pak biasa. Ambil... Anak kayak silat itu garingan. Wah, murah, wah jeroan. Ah. Pentah. Ah. dikek teh gak gelem kaya sembarang gak gelem banyu putih tahan lama banyu putih tahan lama biasa biasa terus panganannya apa aja biasa biasa ya kroto kok temenan tak aku nekano kok cek gak sampe konco iki uji woy iya iya panganannya juga biasa iya iya ada iwa iki Lu ate. Iwa iku apa? Lu biasa, Mas. Lek Teri. Teri. Aja wae katul ae. <laughs> Lho biasa iki lek garpi wae enak-enak. Lah iya, lho jarene iwak teri. Iwak apa? Menjeng. Iki doyan simbukan kan? Hah? Podokan simbukan. Ayo sipat digawe 10. Loh, loh. Kati sekon mang simbukan tok ae. Lah aku mang simbukan kok rumah mulak loh. Kok ngawur ae kok. Mula padu. Lek kuwi ate vitamin apa? Vitamin e. iki. Oh, iki kado apa? Simbuane ketara dhewe kan. Iya. Masih turun dipangan kan ketara lek simbuane. Panganan iku kan dhewe. Iya. Terus mangan dina ping pira? Aku biasa ping pindho. <laughs> Wah, mu mangan dikek pindho rasane. Rasane. Apa mangan pek ping pindho? Ya ping telu, ping telu, ping telu. Wah, pake. Kok sirat makan ping telu, Wah. biasanya ndo aman njaluk ijo-ijoan. Oh, oh ono ndo aman ijo. Eh, iki anu kodong pring. Tak ijo, kodong kajar ngingas bareng ngono. Lha tak ah, ngono. Iku yo bocarane ngene iki. Oh, nek kon njaluk nek ngetek iku lho. Oh, nek ngetek iya tak ngono. Oh, yo ngetek ngetek silat iki lho. Nek kon ape belajar silat kok kene. Iya, cari. Tak cari. Ha, syarat cara carate lho iya oh pokoke tanganmu iso ngene iso silat kon pokoke tanganmu iso ngene iso silat ngeteki ngeteki senen ngene nah ora <laughs> ya tak ngene iki opo wah dhuwit dhuwit oh kudune dhuwit oh iya hmm, hmm. lek merupakan barang ya kok gak dhuwit aku Kota Barang apa sih? Barang apa? Ya tak kira nih barang lah pokoknya. Ya ya apa apa? Sekat ya apa gelem? Sekat. Kenapa yo kok geremu? Ngawur ah kan bukan. Kan. duwe sekak terus mulmula duwe. Kok masuk akal no. Wis mati wong iki sana. Goblok iki gua tak lo. Lo dolen desi kalau dolen. Iya iya, gak masuk akal sekak. Kocok malih ru. Wis. Gantine duwe barang ya apa? Ya. Apa apa barang apa barang apa? Dingklik loro ya apa? Dingklik. Iya. Oh iya iya iya iya. Dingklik iso kirik telu. Iya, bukan Ini tidak pedes. Dengklik barang lo. Dengklik ada roda nih. Oh kebaco. Oh, hitungannya piro. Hitungan hitungannya tiga jurus. Sa oh, jurusan lima ngewi. Jurusan di. Sa jurusan lima ngewi. Eh, jurusan di. Wono kromo karang jangan. Apa serampung wono kromo. jurusan. Sa jurus lima ngewi. Kau dapat ngawur ada jurusan. Apa? Itu kau kejurus. Ini lo. Ini kira. Dua anak kejurus kau no. Eh kejurus kau mani mah. Ngawur ah, ae. Saulan ping pira? Yo, saulan ping ping telu ngatene. Ping telu. Dina hmm, iya. Dinane ae? Dinane ya mulai ah, Ate dina iki dek-dek lho. Kok nek takon dina iki opo lho? Kok Dewa ngelatih lah mesti ana dinane ta. Yo, mulai. Jangan ayo takon Sabtu. Nah, iki mok Sabtu. Nah, mari kita terus. Talangkai Selasa. ya iku hari Senin, Sabtu. tapi diomongno. Sabtu, Rebo, semua. Sabtu Rebo Jumat. Senin sedang ini seneng sedang <laughs> ini. Kak nglatih ya. Kadi gol tapi diomongno. <laughs> Seminggu ping pira? Telu telu. Terus bayar pira, Cak? Bayar karo kanca dhewe. Kang Cek kanca dhewe. Kak, kak. 80.000. Oh, iya, taulan ta? Iya, taulan. Apa-apa kan sing meneh awake dhewe golek elu. Iku mbayar taunan ya apa iso? <laughs> Wah, sing blungsung aku lho. Kak cecil ya Pak Cecil. Cecil ya apa? Lu sak kepeduke. Eh? Pedok ah. mari latihan cak Mas. Ah iya. selawi terima Ketemu gak apa-apa. Iya iya iya. kepeduk awakmu. Kepeduk aku nek perapatan 50. Iya, lah rambani. Kepeduk aku mana selawi. Iya iya. Kepeduk aku mana 75. Rere, rere. Heh. Iku gak bayar ngemis rek. <laughs> Nah, oh, bar PT ya po? Hah? Bar PT aku duwe. Bar PT? Iya, gak apa-apa. PT apa itu? Lho, PT Babon. Iya, mana ini? Oh, iya, iya, iya. Api saiki mati piye? Oh, ah, ngawur. Ono ta no. Kayak ngene ya. Upamane pernah iki ana mungsu terus sampe disabet dhuwur ne ya. Iso ndek. Oh, carane kudu ngene. Ndekem. Upama disabet dhuwur mumbul ya apa? Lho, ya mumbul. Lho, kang lho wong sabet dhuwur mumbul. Oh, kena. Kena. Lho, kok kena? Kenapa kok kena? Eh, eh golek pelatih liyane mari kan. Lah iya. Wong durung latih wis dublek. Apa nek mau mbukur ya ora ngisor. Kok oh, kudu mendek. Mendek. Demak. Iya demak. Angrem, ta. Dekem dekem. <laughs> Dekem. Anggrem. Sabet ngisor. Mumbul. Eh, nek penama mbuk sepet dokur. Hah? Eh? Sepet dokur. Nang ngisor mana? Oh, kok wis dokur kene iku? Ya modonane. Loh, kok dokur pecek kan? Go, go. Dan, eh, iki sila tamu berbajing kan. Kok iso njok ndung dhuwur. Ya ya. Ya gampang ya. Ya. Ya apa ta enggak? Eh? Pokoke 80.000, 80.000. Satu swidak wong loro. Klambi kak wis digakno. kelambin ini kan habis itu iya kok kawasannya kapan? aku utang ada duit sih tak kanggu persekoti caca ya? iya kalau seket itu tak gaya persekoti caca iya kekuatan nah iya karena jaminannya aku tidak kayak gini apa loh loh sih tak utang yumu tak? iya kok yumu duit itu aku? kamu umetai loh kapan kamu kena jaminan ini? tapi hitungannya lah aku nang penuh lah aku ditanggih ini kan jaminan ini ada ada jutang ngake luput ya ada jaminan ini aku gak bisa bayar aku pengen anak angkat Ah, tapi anak angkat tapi tak biuk no. Iya. Utawa aku ditinggal kene. Hah? Aku ditinggal kene. Wis, kelakuane kok blontang iki. <laughs> Ada ada si anu arek iki kelakuane kok blontang iki. Cuk ngono ta iku. Wis sementara gak ana dhuwit ya, ngenteni ulun mana tapi ya tetep latihan. Iya, iya, iya. Tak sak. Ayo bermu. Anu lho iki pari kemar jikan. Eh? Pari. Pari sing ndi? Pari iki ya. Pari pari gelem ah. Pari mono ah. Lho, brek brek. Oh, brek ya iya, ya. Ngenteni ya panen. oh gak bisa apa paten pak ada kali ya boleh gak duit sebentar enggak lo gak kayu so waduh oh, cuman cak lo harus sih cuci cuci panjerono oh iya kayu so cuci panjerin lo ngeliat waktu yang pertama ke jono karena itu terkait terkait cuci panjerin ngeliat kan itu kayu so masa gak perjanjian gak usah ngeliat masih tak panjerin utang apa kok menik oh menik menik cuci kausan menik saya kiki lo lo gak gelem oh kayu so dia apa saya bulu Kau jauh dewa ngono. Kau kebaca pesen. Kuturon apa anakmu itu? Anakmu ya kan? Bojomu diturunno. Bojo ana. Mesine nemen-nemen nek musuh kanca dhewe ae. Kawani ae sono sepeda ya, apa sepeda ditinggal. Sepeda di mana? Ya kae iki kan kon sepeda sing anu. <laughs> Pari. Kon wong sembarang gak gablek kok iso sepeda bareng apa. Sing penting ngomongane. Wis gak apa-apa. Cek gak krungu wong. Ya ojo latihan kene golek. Apa ngomong rek mulya rek anu. Oh iya. Rugekno aku kon ibu. Ah. Oh. Engko nang pendekar titik eh salah titik wong diantemi. Ya enggak ya ana. Pendekar kuwi. Iya apa nuker duram iku? Hah? Rasaku iki ngantem mung dadak iki diantem orang Bae kono aku kelucuan genteng tahu Ngawur. udah. nggak nggak gak ngelati saya tak katru. Ah, ngene ini Ah, apa? Wah, pedih karopo Waktu ada uang wes, eh, Ah, pedih karopo eh, oh, Pendekar opo? Apa? Apa? Wow. Apa? Wow. Wes. Tak ada bolak-balik. Boleh ah. kayak kucing. Ah, pasti kalacian lu kene gak apa-apa. Bapak, bapak. Niki niki lho. Latihan nang kono opo? Oh, percuma. Ah, latihan nang emak opo? Oh. Percuma, percuma. Ngabani kono percuma. Lah aku diabani kono iku. Latihan kono lho, nang gone Gang 1A kono. Oh, nang Markaban lho. Oh. Markaban. Mertuan jeneng Markaban. Kon, kon iso sih mulan. <laughs> iya nek ngono carane sampean gak iso gak murid sampean oh gak iso murid akeh kekencengen sampean iku nek ngomong wong dunia lebar dik Oh, ya gak ngono, disiriki wong. Apa? Disiriki wong. Saiki kok kalah promosi kala kan. Masa promosi apa, Dik? Kondel aku kang jeng. Lah nyela apa? Dan kang kang ngene kon niku, tokno. Wis saiki nek kabeh gak rewel ya. Saiki nek aku tak usah mana Golek murid. Oh, golek murid. Golek murid. Pasangan spanduk, Pak. Iya. Basman pendekar, ngono. Lah iya. Lah iya, tak murid ya. Iya. kesempatan urip iku. Aku kabar bocah baseman iku dadi pendekar. Tapi madol. Jeng merone gak Aku gak merone iku pengen dadi pendekar. Padahal aku nganjuk, tak baseman iku main balung bendo. Wis numpak bisa merono. Tapi jenenge kanca, kanca aku adung intim, tak doleki ae. Loh. Loh, Wadah iya, Cak. Waduh, gantenge lho. peno aku, Cak. Waduh, kemajuan kontokno sising lho. Masalah. Kemajuan, kemajuan. Kemajuan kemajuan. Boleh kok arek deket ngono kuwi. Ngene ta? Iya, kaosan yo. Penoyo termasuk ngenyekan iku. Yo gak ngenyek, pantese, pantese. Soale ngene lho, Cak. Kemajuane gak ngene. Ketinggalan. Yo kemajuan lho iku ngene. Aku perlu kabar. Apa? Jare kok dadi pendekar saiki. Iya, kok perlu kabar. Teko kan jos kondang peno. Kondang nek basman pendekar. Oh iya, kan omah nganjuk endi? Hmm? Nganjuk ndang. Nganjuk idul titik kok perlu ceret Oh, apa lu moci? Hmm? Ya adine lu porong iku ngawur rek <laughs> oh, Lu ceret. Ngene lho, Cak. Iya, iya, apa ya, Wong aku jenenge ajeng ngajuk tekan jeneng balung Iya, iya. Lah delok iku lak kepengin nyetep ilmu mu. Oh. Pasane pengen meguru benam. Oh iya iya. Tapi ana syarat ta yo oh, ono sih ah ngene oh apa syarat yo ya biasa ah dhuwit ah hmm? dhuwit mbarek ah, kanca cek dhuwit dhuwitan kan dhuwit kan biasa e nah waktu belajar kan ono syaratte gitu hmm, tapi nek gawe dhuwit bisa ah, ah, dadi pendekar yang pinter iya sing ulung iya sing masyhur iya kan nek ngono ya wis gelem ae pengen aku pengen dadi pendekar kok nak kandhane nek kon tak urus silat ya iki suatu olahraga iya silat gak perlu gawe delok mungsu, susubungan hmm. aja. Oh, untuk bela diri. Untuk bela diri, tak ah, ah. perlu delok mungsu, ah, awake dhewe dimpakno. Lah ngono sih. Piro sih tak? Kira-kira syarat-syaratnya itu? Syaratnya lu, oh murah, murah, murah. Piro? Selawe. <laughs> selawe repis lah. Pis. Repis selawe mu. Duit kabe? Kabe duit gobok. nah aku kon. Tekok, wis lawe dhuwit kabeh ta. Kok tekok tekok to aku niku. Sabarane ngene lho, Cak. Lah iya. Untono gak ana dhuwit, tak barang gelem. Gini ae, pokoke mesti gak ada dhuwit. Iya. Barang gelem. Hmm, gelem. Gelem tekok tekok ae. Pasti barang yo gelem, teman temen Atau kerta jine padha. Oh, pokok kerta jine padha mek dhuwit, barang yo gelem. Iya. Umpama tak bongkotan ya apa? Hah? Bongkotan. Ki ngepuk gegermu. Ngono kok tekok. Kok ini lho ta? Nek wis aku pinter. Iya ya. Perlune tak getok tular nomor kanca-kanca kabeh. Kudu ngono. Lah nek ngono, lakane mosok nang nggon peno. Lho nang omah. Lah nang nang peno gak didelok wong akeh. Wis nang omah nang omah mos. Umpama sementara nyewa nek gone. ringin pitu ya apa? Omah sapa? Ya omah Rico. <laughs> Te omah Karen. Wah, ora kene iku. Kok ora kare ku, Mbak? Nek ngono, aku berkonco intim. Sapa? Nek gerwono ayu. Oh iya iya iya. Merono ya mari ning kancaku. Oh lha nek kono. Aku gelem nglatih kono, hmm. nunggu ayu gelem. Lah ya apa? Gak nglatih tok mangane diatur. Oh, mangan bareng ta Ya eh, iya di mangan ngombe. Umpama tak botokno gelem. Botok tekek ah. Duduk. Botok apa? Kadal. Pis. Nah, ae, mangan ping telu. Oh, ping telu diatur. Iya. Cuma di sini. Iya, cuma di sini. Cuma di sini. Termasuk golongane sayuran. Nah. Terus e golongane Hmm. Apa itu buah-buahan? Uh -uh. Pernah seneng buah-buahan? Iya seneng buah buahan Buah buahan buah asam. Apa mau abu-abuan kan gelem? Abu-abuan? Mm -mm. Ya gelem, gelem. Apa itu? Apa apa? Gajah Oh, kalau <laughs> apa kemana gajah kacabu? Lah iya. Mau beli banyu putih aja. Banyu putih? Iya, iya. Kira-kira cukup pirang drum. Napa dum-duman? <laughs> Lah iya cukup piro ngono. Wis sak cukupe ngono lho. Wis cukupe. Ngono. Oh, nek ajen ngono ya wis latan kono. Ah. Kamu jenengmu sing asli sapa sih? Eh? Jenengane kawuk-kawuk ngono. <laughs> Jenengku ya iku ta. Ah, lah iya aku ki teko ngono. Iya jenengku ya iku. <laughs> Balak-balik teko. Ah. Lah jenengku sing asli sapa? Ya kawuk iku. Oh kawuk ya. Kawuk. Mosok teko ngono nganjuk teko kene kawuk. Wonten oh, ket biyen sik kowe. Eh. Wis ana wong ayu saiki saiki. Ya ya. Ayo kancane bebas mari mangkel. Wong biyen kanca apik kaya ngono ya. Ya bener ae wong sembarang lak mesti kudu ana biayane ta. Cuma gak nekan ngono ra. Tapi mangkel yo mangkel lho. Aku gak mule-mule kancamu mumet ae. <laughs> aku ki lak yo kangen anakku sih lho. aku ngerti kan iku kangen anak ta bojo. Anak-anak. Oh. <laughs> anak ta bojo. Jane kangen anak perkara bojo. Kari-kari. <laughs> Ngosok wong sedina wis tangan kerajaan. Ya tetokon mumet eh, gak kon sarapi gak apa. Lah kok nyaluk apa kon tukon rujak ae. Lah kok nyaluk tak sarapi ta? Sarapi apa? Kok nah, sekrop iki Wis ngene, aku kepingin nyadar nang Basman. Sebab Basman gak ndelok-ndelok kok apa kanca karo wong liya dipodo. Apa gak mendodok ati? Sembarang jalur duit, sembarang jalur duit. Ayo ke duit itu aja. Sini aja. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk. Loh, yuk. Yuk, kenapa? Kenapa boleh siapa? Deleki bojoku ora gayo arek. Wong lanang gak perlu digoleki. Lah opo kene gak kurang wong lanang. <laughs> Kok iso Tapi lah gak perlu. Wong lanang yo gak usah digoleki, malah gede sirahe timbang kupinge. Iya. Gak ngono nek gak penting gak goleki. Ojo sik ngomong kuping-kuping ngono ta lakon. <laughs> Eh, ini.. Ora gayo ndo maiku. Gak boleh ta? Iya. Kena tak kanane cok kaget yo. Pokok ero ngono ae. Iya. Cok kaget lho aku ndek penyakit jantung. Lho gak ngono. Yo ceklono sokrane di ceklono. Kadang tak kanane ceklono. Aku ra kulen aku. Wah, kok niku keran-keran. Eh, Tapi ngomong sing kalem gambaran dhisik lho. Mambengi gak ngipo apa-apa ta? Gak ngipo apa-apa. Ah, lak ngono gambaran dhisik cek kakak. Mambengi. Iya. Kan wis jame katentek sik digambar ya. Kok ada no. Gak ngipi ku gak gak Sebab lek gak ndang tak kandani selek kasep selek ana perkara iki. Oh iya. Kae nasire ana Iki bojo peno karo kawu iki gegeran. Saiki nang wono ayu kono ge. Hah? Ambek kawu gegeran. Kandane mangne bengah ae. apa? Ngakne kaya kucing tubruk sepeda. Lah iya. Pekarane apa? Enggak ngerti aku mek krungu mang sumbar-sumbar. Ayo, nawono ayo, golek papan di sepi jare ngono. Gowo gelakci. Eh, eh, apa? Gowo gelakci. Gelakci kok. Iku. Gowo gelaco. <laughs> Dondomi. Wis, yo aku tak ngandani Pak Bayan. Penorono ambek sakrene aku tak ngandani Pak Bayan. Ya, pernah ndak aku Wah, kon iku aku kok. Eh. Kok ajakno Wek melakon wae becak tinggal. Ya. Iki blahen iki nek gadi tututi rono. Iya wis. Lah wis sapa aku rek karo sing sepeda. Lho, desa tari. Lho, Tin. Iya. Lah apa? Anu, dikandani iku mah lho karto lho iso kerja bojoku geger. Lah iya kok rupane geger-geger. Ono apa? Masalahe. Bojoku jare geger ambek kawu. Ambek kawu. Nduk ngono-ngono ayu lah bingung aku iki apa. Ngono ayu. Ya apa kok selaku keamanan? Ya tolong Pak O ah, sama Wono Ayu. Hmm. Iya. Wono Ayu. Wono Ayu. Iya yo. Mlaku ae rono. Eh? eh, mlaku. Teko kono pretel ae. Oh Surabaya rono kok ado. <laughs> Lho lak kamesti nang jare omahku balung bendo. <laughs> Ya apa pun Pak Becak untuk Becak. Lho Pak Becak. Wis Pak motor, Pak motor. Jangan motor goncengan ya. Iya ya. Nek nang aku rek. Eh? Ya apa wong oh, Melayu, melayu. Hah? Melayu. sing sik, kok aku sing nyetir kon gonceng ngarep <laughs> Lah kon mburi ya. Oh, niku. Oh, apa iki? Apa kok iki? Lanange lho. Ini. Ini Ya apa ya Aku iki selaku keamanan. Lah iya njaluk tolong. Ya, peno tak kei dhuwit numpak. Terus sampean pas sama mama. kena sing jurusan tulung agung lho. Rih, <laughs> lak kebajet iki. Wah, ini warna ayu lho, warna ayu. Ini ah, daerah ndi? Ya iku lho nggone sepanjang itu. Lah, oh nek sepanjang mampir nang bakro nek. Sampai <laughs> perkara mampir bojoku ki eh. ya apa eh. Oh iya iya iya. Eh, sepeda ya. Iya, saiki dadi bengi durung ono. Kon ngojeko dhisik. <laughs> Eh, enak eh, dia ambek klambi mesti jon kok aku. Lah aku. Ya. bojoku cedek-cedek. Wis bareng bareng ya aku lek rayu, lek rayu. Iya, ayo ayo. sabar kan sabar oh dipikir dhisik dipikir wis tak pikir sampe kono kono dadi tuwa sing sing sabar dadi tuwa ngombe ngombe dhisik ngombe buto nyebut wong nom ya dak terus dak terus yo yo yo yo yo yo Apa kate tekok-tekok iki? Lah kenapa nek takoni aku? Lho, kan iku tak takoni. Kono aja jajar bare kanca, kan iku wong tuwa, kudu iso dadi tuwak. Sing jajar sapa mesti? Lho, ngene. Kan iku yo waduh to. Eh, pernah iki dadi pernah iku lha sih ambek sapa iki kawuk iku kok gawe glati bareng. Lho, sapa jajaran? Lah iki kok gawe glati. Lho, iki latihan kok. Lho, latihan iku ndelok yo. Ayo, ayo, ayo. Ngono kok. Latihan latihan apa? Ngomong latihan. Mustahil. Mustajab. Ngawur ae. Ilak malah adine mustaqim. Kok durung diurus lo ya, Kang. Wis, kon saben-saben gawe kisure kampung. Lha apa? Saben-saben gawe kisure kampung. Ayo, nang pos sandu. Lho. Eh, <laughs> pos apa? Pos keamanan. Ngawur ae. Wis ta, dadi muklis nek geger ngomong geger. Sing geger sapa, Dik? Lah kan dadi urusan. Lah kok ngomong langsung geger dikarani sapa kon niku? Kertala, metokran. Lho, lho. Tidak ada apa-apa Kartola, Mbak Cokran. Tidak ada apa-apa?